Նարի ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ սկսենք նրանից, որ դուք լրագրության մեջ որպես մանկական երազանք չեք հայտնվել, ինչպես լինում է սովորաբար, այդ մասնագիտությունը արդեն հասուն տարիքում է հայտնվել։ Դուք բանասեր եք, ինչքան որ տեղյակ եմ, որը օգնում է երևի լրագրության մեջ եւ ուզում եմ խոսենք այն մասին սկզբից, թե ինչպես հայտնվեցիք լրագրության մեջ։ մեջ ասեմ շատ պատահական, իմ ընկերուհին էր կապված հերոստատեսության հետ ու իր հետ երբեմն գալիս էի հերոստատեսություն, ինչ որ տարբեր բաներ փոխանցելու կամ վերցնելու եւ այլն, հետո Պարոն Նորե Գասպարյանն էր այն ժամանակ գլխավոր խմբագիր։ Մեկ-երկու անգամ զրուցելուց հետո ինձ հրավիրեց, որոշ թեմայով հանձնարարություն տվեց Ես անգամ չէի էլ պատկերացնում, նույնիսկ չէի էլ երազում հայտնվել հերոստատեսությունում։ Հետո այնպես ստացվեց, որ ասացին, որ ինձ համար ինչ որ ծրագիր կա, կարող եմ գալ փորձել եկա ու մնացի հավանեցի հերսատեսչյան աշխարհը որ մինչ այդ ինձ համար խիստ անծանոթ էր ու նորից եմ կրկնում բոլորովին չէի ձգտել դրան կամ բացահայտելու կամ հայտնվելու այստեղ Երևի տարբեր են զգացողությունները, երբ դու մանկության ինչ որ երազանք ես իրագործում մասնագիտության հետ կապված, օրինակ ինչպես ինձ մոտ։ Եվ երբ դու հայտնվում ես այդտեղ պատահաբար կամ դահասուն որոշում է լինում։ Մի քիչ տարբեր են զգացողությունները, ձգտումները այս պարագայում։ Այո, իհարկե այդ երազանքին վերջապես հասնելու երազանքը կատարածելու բերկրանքը ես չեմ ապրել բնականաբար գուցե դժբախտաբար բայց այնուամենայնիվ այն ինչ գտա այստեղ եւ այն ինչ 11 տարի շարունակ պահում է ինձ այստեղ պարզապես մի աշխարհ է որից հրաժարվել չգիտեմ կկարողանամ երբևէ թե չէ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ այս աշխարհը թույլ է տալիս ամեն օր ինչ որ նոր բան բացահայտել։ Թեկուզ ամեն նոր զրուցակցի հետ, ամեն նոր ծրագրով։ Ի վերջո ամենաշատ մարդկային շփումը այս մասնագիտության հետ է կապված երևի։ Այո, մենք երբեմն կատակում ենք, որ այնքան շփվում ենք մարդկանց հետ եւ մեր հասարակությունն էլ այստեղ հատկապես խոսող հասարակությունը, ովքեր որ համագործակցում են հերոստատեսության հետ, այնքան էլ մեծ չէ եւ կարծես թե բոլորին արդեն ճանաչում ենք, բացահայտել ենք, մասնագիտությունը հոգեբան է դարձում մեզ եւ մնացածներին էլ նույնիսկ հերավորության վրա անգամ արդեն սկսում ենք զգալ, կխոսի թե ոչ, հետաքրքիր զրուցակից է թե ոչ, կամ ինչով կարելի է իրեն գրավել, ինչպես կարելի է զրույցը սկսել, այնպես որ այո, լրագրողի մասնագիտությունը ոչ միայն բացահայտումների հնարավորություն է տալիս, այլ նաև նոր մասնագիտություն է ձեռք բերում դրանով։ Երկրորդ մասնագիտությունը մեր հաստատ հոգեբանությունն է։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, որովհետև ուզում եի այդ մասին ասել, որ շատ մարդկանց մեջ, ամբողջի մեջ ասեն, կարող ես իմանալ, այ այն մարդը կխոսի որովհետև իրոք շատ քիչ են խոսողները ու մի տեսակ ինտուիցիայով, թե մասնագիտական աչքով ինչ որ կերպ զգում ես այդ մարդը կխոսի թե չէ։ Հաստատ դու էլ նույն զգացողությունները ունեցած կլինես, երբ որ փողոցով քայլում ես ու պատահական ինչ որ մեկին տեսնես, ասում ես, այ լավ հյուր կլինի ինքը կարելի է իրան հյուր կանչել, չէ։ Եվ արդեն ամբողջ շրջապատը լծված է այն գործին, որ քեզ համար լավ զրուցակից գտնի։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ տարիներ շարունակ ուղղակի մեր հասարակությունը չի փոխվում թվում էր թե սկզբում մի քիչ ավելի դժվար է մարդկանց համոզել, բերել հերոստատեսություն, տարբեր բարթույթներից ելնելով հրաժարվում էին եւ այլն, տարբեր պատճառաբանություններով մեկը որ նորմալ գրական չի կարողանում արտահայտվի։ Ամենատարբեր ընդհանուր մինչև անձնական խնդիրներ ու սկզբում հույս կար, որ տարիները կանցնեն ու հասարակությունը կփոխվի կդառնա շատ ավելի հերոստատեսային, բայց ցավոք պիտի նշեմ, որ այդպես էլ տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը կամ շատ մանր քայլերով ենք առաջ գնում, որովհետև մենք մինչև հիմա էլ կանգնում ենք այդ խնդրի առաջ։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է սոցիալական հարցման կամ պարզապես հարցումների փողոցում, որ ամենատարբեր, այսպես ասենք, ինչ որ խորը կարծիքներ պետք չեն, վերլուծություններ պետք չեն, ոչ քաղաքականացված հարցեր են, բայց միևնույն է մարդիկ անցորդները պարզապես հրաժարվում են։ Այո, փողոցում հարցում անելը հատկապես շատ դժվար գործ է, ես հիշում եմ սեփական փորձից մտքից, երբ մի անգամ այդպես փորձեցի ու մի կերպ այդ գործը ավարտին հասցրեցի, հետո երթվեցի, որ այլևս չեմ անի, որովհետև քիչ է մնում հրաժարվես այդ մասնագիտությունից, դե, որովհետև պատկերացրու, որ մի կողմից էլ դեռ տեսախցի կլինի, այսինքն միայն ձայնագրիչով շատ ավելի հեշտ է համոզել մարդկանց խոսել, քան տեսախցիկի հարց։ Երբեմն այո, ես մրցակցում եմ այսպես ասենք, կես լուրջ, կես կատակ հերոստատեսության հետ, որովհետև կան մարդիկ իրականում, որ հերոստատեսությանը հարցազրույց տալ օրինակ չեն համ համաձայնում, բայց ռադիոյին համաձայնում են։ Այնուամենայնիվ, փակ լինելու խնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Այո ցավոք դա մեր խնդիրներից մեկն է կարևորագույն այս տարածքի համար ես կասեի որը խանգարում է իսկապես հաճախ հերոստատեսության եւ ընդհանրապես լրագրությանը նորմալ օբյեկտիվ լրագրությանը ինչքան էլ որ լրագրողը հաղորդավարը փորձի բացել թեման, խոսել այս կամ այն թեմայի շուրջ ավելի անկեղծ ու օբյեկտիվ, եթե զրուցակիցը պատրաստ չէ դրան, բնականաբար արդյունքում չես ստանալու այն, ինչ որ ուզում ես։ Եվ հարցազրույցի հաջողության մի մեծ մասն էլ նրանից է կախված, ինչքանով է անկեղծ զրուցակիցը, ինչքանով է նա թույլ տալիս, որ իրեն բացահայտես։ Անկախ լրագրողի պրոֆեսիոնալ լինելուց, այսպես ասենք, զորցակիցը նույնպես պետք է կոնտակտի գնա։ Տարիների ընթացքում հասկանում ես, որ դու այո ավելի փորձառու ես դարձել քո հարցերով, քո վերաբերմունքով ավելի շատ ես կարողանում արդեն բացահայտել, բայց միևնույն է զրուցակիցդ նույնպես մի սահմանում է թույլ տալիս, որ իրեն բացահայտես, կա նաև այդ իրողությունը։ Նաեւ խոսենք այն ծրագրերի մասին, որոնք հիմա վարում ես, բաց տաղավար ինչքան տեղյակ եմ եւ ողջույն Արցախ։ Ֆորմատները տարբեր են երևի բաց տաղավարում ավելի ազատ գուցե, որովհետև կարծիքները ավելի շատ են։ Իրենց բաստաղավարից կուզեմ սկսել, երբ դարվա սկզբի խորհրդի նախագահը առաջարկեց նման մի նախագիծ իրականացնել, ես խիստ մտավախություն ունեի, որ մի նախագիծ, որտեղ պետք է հավաքել շատ մարդկանց ու բոլորը պետք է խոսեն ու նույնիսկ մենք պետք է ստանանք կարծիքների բախում, ցանկալի է ստանալ կոնե, ես վստահորեն չեմ կարող ինձ վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, բայց այն ամենայնի որոշեցինք, որ քանի որ մեր հերոստատեսությունը պակասում է թոքշոյի ֆորմատի ինչ որ նախագիծ, մտածեցինք այնուամենայնիվ համարձակություն ունենան, գնանք դրան ու շատ-շատ դժվար է ձգում եմ հազի, որ մինչև տարեվերջ հասնեմ։ Իհարկե կան ստացված հաղորդումներ, կան թեմաներ ու հավաքվում են երբեմն մի թեմայի շուրջ մարդիկ, ում հետ իսկապես հաճելի է խոսել, քննարկումը ստացվում է, բայց սովորաբար շատ դժվարանում եմ նախ հավաքել լսարան, parzapes մարդկանց, ովքեր կհամաձայնեն, կան նստեն լսողի դիտողի դերում համասարանների հետ եմ կապ հաստատում, ուսանողներ ուղարկեն, խոստանում են, որ ենթադրենք 15 հոգի կգան, 15-ից գալիս են 2-3-ը ընդամենը։ Մի խոսքով նման դժվարություններ, բայց ֆորմատը շատ հետաքրքիր է ինձ, եթե մեր հասարակության այդ մոտեցումը չլիներ, արհեստական խնդիրներ չառաջացնեին, հաջողիքով կանեի այդ հաղորդաշարը էլի։ Իրականում արհեստական են, այո, բախում կա եւ ուզում են որ խոսքը հասնի եւ թույլ չեն տալիս, այսպես ասենք, որ լրագրողը այդ խոսքը հասցնի իրենց օգնությամբ։ Միմյանց պետք է օգնել այս բարակը։ Հույս ունեի, որ հիմա շատ ազատ կարծիքներ են ընչում սոցիալական ցանցերում։ Մտածում էի, որ երևի կգտնվեն համարցակները, ովքեր ոչ միայն այնտեղ կարող են իրենց կարծիքները ազատ հնչեցնել, այլ տարբեր հարցերի շուրջ կցանկանան խոսել, բայց հաստորեն արիուտես, որ այնուամենայնիվ վիրտուալ դաշտում շատ ավելի ավելի հեշտ է մեզ համար արտահայտվել, քան իրականում եթե իրոք ինչ որ ասելիք կա իսկ ինչ վերաբերում է ողջույն Արցախին ուղիղ եթերով հարցազրույց հարցազրույցները լի շատ հոգեհարազատ ինձ ժանր է ամենատարբեր բնակավարների մարդիկ։ Այո, այս տարի ճիշտ ասած մի քիչ ավելի կոնկրետ էր բնակավարը հիմնականում մշակութային, բայց իհարկե շեղումներ կան, հետաքրքիր մարդիկ պարզապես գալիս են ու հատկապես ուղիղ եթերի հանգամանքն է շատ գրավիչ ինձ համար ու նաև մի քիչ բարդ երևի գուցե բարդություն էլ կա ես սիրով եմ աշխատում ուղիղ եթերում ինձ համար մոլուցք է մի տեսակ ու եթե հանկարծ ինչ որ առիթ է լինում որ պետք է տեսաձայնագրել ասենք հյուրին հարմար չէ կամ ինչ երբ որ խնդիր կա, մի տեսակ այն հավեսով չեմ անում, ինչ <laughs> որ ուղիղ եթերում։ Կենթանի շունչ անմիջականությունը ապահովում է ուղիղ եթերը։ Երևի սկսնակների համար մի քիչ խորթ է, որովհետև սխալվելուց վախենալ եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում ուղիղ եթերը ավելի կենսառատ է, այսպես ասեմ։ Թեկուզ ամենասկզբի էմոցիաները, որ ոչ մի կերպ չեն մոնտաժվի, էմոցիան չես մոնտաժի այդ պահի համար, սխալվելուց արդեն չես վախենում։ հա։ Ի վերջո բանավոր խոսք է, նման բաներ կան։ Հետո ուղիղ եթերի հանգամանքը հենց ինքը արդարացնում է փոքրիկ հրիպումներ, սխալներ, բնականաբար, բայց միևնույնն է Պետք է ուշադիր լինել ցանկացած։ Շատ բնական է դա։ Ահա։ Ես հիշում եմ իմ դասախոսներից մեկը ասում էր, եթե հյուրը մի քիչ վախենում է, կծկված է կամ ձայնագրվելուց կամ ընդհանրապես այդ ոլորտից հեռու է, դուք կարող եք պարզապես սխալվել իր ներկայությամբ, որ նա բացվի, հասկանա, որ միայն զրուցակցի կերպարում չէ, որ մարդիկ սխալվում են, որ լրագրողն էլ իրավունք ունի, այսպես ասենք, ու կարող է խոսքի մեջ սխալվել, ուղղվել, բառ մոռանալ եւ եւ այլն։ Այսինքն դա շատ բնական է։ Միմյանց օգնելը, այսպես ասենք, որ սկզբունքային է, որ լրագրողն ու զրուցակիցը իրար օգնեն։ Այո, այո։ Մեր պարագայում երևի լրագրողն է ավելի շատ փորձում օգնել Եթե մեն պատահում է զրուցակիցներ, բարձվում է որ այնքան չխոսկանեն, որ իրենց փոխարենել ես դու խոսում։ Նման դեպքերն են պատահում, դե հատկապես ուղիղ եթերում, ասենք, եթե մեր հասարակության մարդ չի, ասենք, դրսից եկած ինչ-որ հյուրեր են եւ այլն, ում հատուկ չես ճանաչում, երբեմն պատահում են վերջերս այդպիսի մի հարցազրույց ունեցա ու ուժասպար դուրս եկա եթերից, որովհետեւ ինչ հարց տալիս է, ես ինքս պատասխանում եմ դրա։ Բայց դե դա էլ իր հետաքրքրությունն ունի։ Իհարկե, իրար նման օրեր գրեթե չեն լինում լրագրողի համար եւ երևի դրա մեջ էլ հետաքրքրությունն է այս մասնագիտությամբ ու նաև փաստը, որ դու համատեղում ես այդ ամենը վերջո ընտանիքի ու երեք զավակների հետ, հերոսցան նման ինչ-որ բան է այսպես որ ասում եք, ես մտածում եմ, միթե դի մասին է, բայց արդյունքում այո, կարծում եմ որ կարելի է համատեղել, իհարկե եթե շատ սիրում ես գործդ եւ բնականաբար եթե քեզ օգնում են կողքից չեմ կարող շղթել այդ հանգամանքը որովհետև եթե ես մենակ լինեի կողքից չլինեին ամուսնուս ծնողները իմ ծնողները ովքեր ցանկացած պահի հարմարեցնում են նույնիսկ իրենց գործերն են մի կողմ թողնում եթե ինձ պետք է բարիկների սպահում են չէի կարողանա այս աշխատանքում մնալ մանավանդ որ մեր աշխատանքը հատուկ գրաֆիկ չունի, պատահում է որ շատ արագ պետք է հավաքվես դուրս գաս, պատահում է որ ուշանում ես ասած ժամից եւ այլն տուն վերադարձի ժամից նկատի ունեմ բայց կարելի ասել դժվարը արդեն անցյալում է, որովհետև վալիկներս արդեն բավական մեծ են, ճիշտ է շատ ինքնուրույն են ու կարողանում եմ արդեն ավելի լավ գլուխ հանել։ Շնորհակալություն Նարե անկեղծ հարցազրույցի համար։ Հաջողություններ, ուժ, երանդ, թող անսպար լինի երանդը այս աշխատանքում, դա ամենաանհրաժեշտն է երևի, եւ որ սերը աշխատանքի հանդեպ նույնպես մնա Նեսել եմ շնորհակալ հարցազրույցի համար եւ վերջում ուղղակի ուզում եմ ասել, որ հաճախ մեր հասարակության մեջ մեղադրանքներ են հնչում, ինչպես հերոստատեսության, այնպես էլ ընդհանրապես լրագրողների հասցեին, որ օբյեկտիվ չեն, չեն կարողանում ըստ էության ներկայացնել խնդիրը կամ իրավիճակը եւ այլն, բայց այստեղ պետք է օբյեկտիվորեն հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մեր հասարակությունը փոքր է եւ հաճախ մենք շատերս ոչ միայն իրար ենք ճանաչում, այլ խնդրի էությունը հստակ իմանալով մի տեսակ անիմաստ ենք համարում դրա մասին խոս խոսել։ Եվ բացի այդ, երբ դու փորձում ես ինչ-որ խնդիր բարձրաձայնել, նույն այդ մեկը, ում մասին որ դու պիտի խոսես, այսինքն խնդիրը կրողը, երբեմն հրաժարվում է իր խնդրի մասին խոսելուց։ Այսպեսով դու մենակ ես մնում ու այնպես է ստացվում, որ դու պիտի ինքդ քեզ հետ խոսես։ Ուզում եմ, որ մեր հասարակությունն էլ շատ ավելի ազատամիտ լինի, քննադատ լինի, բայց ոչ թե վատ առումով քննադատի, այլ լավը գնահատի եւ թերությունները բարձրաձայնի, դրանք հետագայում շտկելու համար դա շատ կօգնի լրագրողին, լրագրությանը եւ ընդհանրապես մեր մեդիա դաշտի կայացմանը։